يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلى إلي هرولت آه، إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذا هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورد آه، ورده فهو جهمي ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل kaže imam Barbahari sve što god budeš čuo iz Kur'ana ili sunneta Allahu poslanika sallallahu što ne može tvoj mozak, tvoj razum da svati bivati obaveza da se pokoriš tome, da se predaš da povjeruješ u to da kakvoću toga prepustiš Allahu subhanu wa ta'ala i da budeš zadovoljan. Znači četiri stvari, da se predaš, da čvrsto u to vjeruješ, da pitanje kako će, kako, a, prepustiš Allahu i da budeš zadovoljan s time. Kao na primjer, riječ Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su srca robova između dva prsta od prstiju Allaha subhanu wa ta'ala. I takođe da Allah subhanu wa ta'ala se spušta na zemaljsko nebo i da se spušta na dan Arefata i da se spušta i da će se Allah subhanu wa ta'ala spustiti na sudnjem danu i da će neprestano se puniti džahennem biti bacanu stanovnici džahennema džahennemlije u džahennem sve dok ne bude Allah subhanu wa ta'ala stavio svoje stopalo u jehennem. I također, riječi Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi kuci, ako budeš, moj robe, išao prema meni, ja ću trčeći, šta? Prema tebi. I također, da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama u njegovom, šta? Liku. I također, riječi Allahu poslanika, sallallahu alaihi vidio sam svoga gospodara u najljepšem, u najljepšem liku. Ovakve tekstove bilo Kur'ana ili sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nemoj tumačiti na osnovu svoje strasti kako ti misliš jer u ovo je obaveza vjerovati ko bude protumačio nešto od ovoga po svom mišljenju, po svom nahođenju ili bude odbio on je džehmija. I ko bude tvrdio da je vidio Allaha na dunjaluku, biva nevjernikom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta ovo znači? Braćo moja draga, obratimo pažnju. Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Kur'an. I naravno sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je šta? Od vahja, od objave. Allah je ispustio Kur'an i većina ajeta je poznato i jasno, razumljivo. Kao što kaže Allah Azza wa Jal, huvallazi enzela alejke kitabe. Minhu ajatu muhkematun hunne umul kitab, wa uharu mutešabihat. Kaže Allah subhanu wa ta'ala, Allah ti je spustio knjigu, dio ajeta iz te knjige su jasni, muhkemat. Znači razumljivi su, Čak običan svijet, običan narod može da razumi, a? Može da razumi šta želi Allah subhanahu wa ta'ala da kaže, da razumi vanštinu tih ajeta. I većina ajeta je takvi. Međutim, imate ajeta koji su manje jasni, koji ne može svako da razumi, koji ne može svako da svati. Jeste razumijeli? Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا الَّذِينَ وَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ A oni u čijim srcima je bolest, koji su skloni skretanju sa pravoga puta, oni, obratimo pažnju, oni slijede ove manje jasne ajete, čaprkaju oko njih. Čovjek, vjernik, zna temelje i slijedi, šta? ove jasne ajete. A kad mu dođe nešto nejasno, on te nejasne ajete ili nejasan propis ili nejasan hadif za njega vraća na što? Na ono što zna. I kaže Allah to zna. Allah najbolje to zna, obrate pažnju, preda se, pokori se, vjeruje u to, čvrsto, ne odbija. Je li to rekao Allah? Je li to rekao Allah u poslanih slavu sallam vredosu na hadisu? Ne odbija. I pita učenjake, jer Allah žanu kaže, oma ja namu te uvilehu, Ha? Illa Allah. Ne zna te ajete, značenje tih ajeta, osim Allah subhanahu wa ta'ala, var rasihune fil ilmi. Jekulune, amanna kullu min indi rabbina. A oni koji imaju znanja na osnovu kirajeta jednog, a? I na osnovu zastajanja ili nezastajanja, može se shvatiti da učenjaci znaju značenje tih manje jasnih ajeta. Jer je Allah uzdigao i znaju i razumiju učenjaci, pogotovo pogotovo naravno Allahu poslanik sallallahu koji je protumačio protiv Sirije Kur'an. I nakon toga ashabi Allahu poslanika sallallahu pogotovo ashabi kojima je Allahu poslanik sallallahu posjedočio značenje, odnosno razumijevanje, znanje Kur'ana, poput Ibn Abbas radi Allahu ta'anuma. Obratimo pažnju, braću. Ovo je odgovor na sve šubhe koje čovjeku eventualno dođu. Znači, općenit odgovor, kažu učenjaci, na sve šube koje ti dođu po pitanju bilo kojeg propisa, bilo kojeg akaidskog pitanja, što ne znaš, što ne razumiješ, do, možda ćeš negdje pročitati nešto što ti nije jasno. Šta ćeš reći? Vjerujem u to, predajem se. Nećeš odbiti. Nećeš reći, a ja to ne znam, to nije tačno. Ili ovako, ili počneš po svom nahođenju da ti radiš. Ne, ne, ne. To je odgovor općenit na šubhe, na svaku šubhu. Povjeruju to, ako je vjerodostojno, reci to od Allaha subhanahu wa ta'ala, ja to ne znam. Allah najbolje zna. Pitaj učenjake, fesalu ahle zikrin kuntum la ta'alamun. Pitajte učenjake ako vi ne znate. Ali da odbiješ, ili da ti tumačiš po svom nahođenju, braću moja draga, zabranjeno. Skrenit ćeš s pravog puta. Skrenit ćeš sa pravog puta. Zato, zato te često puta ćete vidjeti kako Allah subhanahu wa ta'ala iskuša čovjeka. Ovamo imaš mnoštvo dokaza. Mnoštvo dokaza da Allah subhanahu wa ta'ala se uzviši sio iznad Arša. Na primjer. I onda dođe ajet koji je manje jasan. I čovjek pored mnoštva ajeta koji jasno i nedvosmisleno upućuju da Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad arša sa svojim bićem, on se uvati za nejasan ajet. Koji su učenjaci opet protumačili i protefsirili i spojili. Jel, razumijete? Pitanje maijeta, pitanje bivanja Allaha subhanahu wa ta'ala sa svojim robovima i tako dalje. Tako da odgovor na općenit, na svaku šufu koja ti dođe, kažeš vjerujemo to od našeg gospodara, prihvataš to, ne odbijaš, kakvoću i značenje toga prepuštaš Allahu subhanu wa ta'ala. Poput haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a, kulubul ibad bejnu ozba'ini min asabi ar-Rahman. Gdje Allah subhan, gdje Allah poslanika sallam kaže da su srca robova između prstiju Allaha subhanu wa ta'ala. Braćo, u ovom hadithu je potvrda da Allah subhanu wa ta'ala ima šta? prste, koji nisu ničemu slični. Koji nisu ničemu slični. Lese ke mitliši. A ništa Allahu subhanahu wa ta'ala nije slično. I Allah subhanahu wa ta'ala ničemu ne sliči. Kakvoća? Šta? To zna Allah. Šta ćemo raditi? Predamo se, prepustimo se, kažemo u redu. Drugo, a, vjerujemo u to, čvrsto vjerujemo u to. Kakvoća tih prstiju Kome prepuštamo? Allah subhanahu wa ta'ala, mi ne znamo. Naš um ne može to shvatiti. Ne može a? to onaj objasniti. I ne odbijamo to. I ne tumačimo po svom nahođenju. A s druge strane, s druge strane, jer iz toga proizilazi da je Allah subhanahu wa ta'ala srca svojih robova dodiruje proizilazili iz toga da Allah subhanu wa ta'ala svojim prstima koji nisu ničemu slični dodirne ljudsko srce znači li to? Ha? Znači li to ili ne znači? Ha? Ne znači, braći moja draga. Ne znači. To je akida hulul. To je a, panteističko učenje. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahova ruka. Allahovi prsti. Nisu, šta? Dodirnuli ljudsko srce. Ne, ne, ne, braću. Jeste razumijeli? Allah subhanahu wa ta'ala je iznad arša. Allah poslani se kaže da su naša srca među prstima Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis vjerodostojan. Kažu učenjaci. Ne znači kad se kaže u arapskom jeziku između da mora biti dodirnuto to. A zar Allah šanu kaže وَسَحْفَرَ سَحَابَ بَيْنَ سَمَاءِ وَالْأَرْضِ Allah subhanahu wa ta'ala počinio je oblake između nebesa i zemlje. Između nebesa i zemlje. Oblaci su između nebesa i zemlje. Dodiruju li oblaci zemlju? Ne dodiruju. Dodiruju nebesa? Ali su između. Tako isto znači ne znači i ne proizilazi zna, iz značenja, značenje iz ovog haditha ako Allah subhanahu wa ta'ala drži naša srca među svojim prstima da i Allah dodiruje. Da Allah dodiruje, šta? Ljudska srca, ne znači to. Jel sadate? Kaže se u arapskom jeziku, Bedri je između Mekke i Medine. Bedri je između, šta? Mekke i Medine. Kolika je razdeljena između Bedra i Mekke? Kolika je razdeljena između Bedra i Medine? Ali se kaže da je Bedr između, šta? Mekke i Medine. Tako i u ovom slučaju, način izražavanja u arapskom jeziku, a? Ovaj, ne proizilazi iz toga da Allah subhanahu wa ta'ala svojim prstima dodiruje ljudska srca, ali vjerujemo, kako kaže Allah poslanik sallam, da su naša srca između prstiju Allaha subhanahu wa ta'ala o kakvoći toga šta mi ne raspravljamo i ne tumačimo ovako ili onako. Zato Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem moli Allah subhanahu wa ta'ala: "Allahumma ya muqallibal qulub, a? Thabbit Kalbi ala dinik ili ala faatik učvrsti moje srce u pokornosti tebi Takođe hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve inna Allah yanzilu ila sama'i dunya Doista se Allah spušta na zemaljsko nebo Doista se Allah subhanahu taala spušta na zemaljsko nebo U zadnjoj trećini noći Allah subhanahu wa ta'ala se spušta, braćo moja draga, na zemaljsko nebo i pita meni je dooni fe esteđi bleh ima li neko da me moli da upućuje dovu u zadnjoj trećini noći pa da mu ja prihvatim dovu meni je stagfiruni fe alfira leh ima li neko da zatraže od mene istikfar oprosta za svoje grijehe pa da mu ja oprostim grijehe ima li neko da traži nešto od mene pa da mu ja to dam Allah doziva I vjerujem, braćo moja draga, da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemaljsko nebo, nama najbliže nebo, u zadnjoj trećini noći. Vjerujemo u to, predajemo se, čvrsto vjerujemo u to. Ne tumačimo to da se spušta, šta? Allahova milost. Ne tumačimo, jer Allah je šanu kaže, jenzilu rabbuna, Allah poslani kaže, jenzilu rabbuna, naš gospodar se spušta. Nije rekao spušta se Allahova milost. Nije rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve spušta se ova ili ona ovo ili ono svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, braćo. Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na zemaljsko nebo. Ne pitamo o kakvoći. Čvrsto vjerujemo u to. Ne tumačimo prenesenom značenju. Ne odbijamo taj hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što kaže Allahu poslanik takođe da se spušta Allah azza wa jall na dan Arafata, a, spušta se također na zemaljsko nebo. kao što se će Allah subhanahu wa ta'ala se spustiti na sudnjem danu. Spustit će se Allah subhanahu wa ta'ala radi čega? Radi polaganja računa njemu. Radi pitanja, radi obračuna. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Dođe tvoj gospodar, meleki će tada biti a, u safovima. Braćo moja draga, niko neće progovoriti. A? Svi će šutjeti. Niko neće moći, niko neće smjeti da progovori. وَيَحْمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَ Kad se bude nebo raspuklo, a? pojavit će se arš Allaha subhanu wa ta'ala, koga će nositi osam meleka, nosioci arša. Pojavit će se duhan, a? pojavit će se duhan. I onda sići će Allah subhanahu wa ta'ala, spustit će se Allah subhanahu wa ta'ala radi obračuna sa svojim robovima, radi polaganja računa njemu. To je akida ahli sunnata wal džama'a. Ne prenosimo, ne tumačimo u prenesenom nekom značenju ovo ili ono, ne. Prihvatamo to, čvrsto vjerujemo u to, ne odbijamo to, a? zadovoljni smo ti ime, kakvoća to, kako, na koji način će se Allah subhanahu wa ta'ala spustiti. Svakako da to ima svoju kakvoću, jeste razumijeli? Jer Ehli Sunna wal Džema ovdje obrate pažnju, ne negira kakvoću, kakvoća ima. Kakvoća ima. Jer sve što god postoji, ima svoju kakvoću. Ali značenje te kakvoće, a? ne pitamo o njoj i prepuštamo kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, da će džahennem kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jehennem će neprestano govoriti a kao žela spomenu hermin mezik ima li još ima li još ima li još braćo moja draga sve dok ne bude Allah subhanahu wa taala stavio svoje stopalo koje nije ničemu slično Allah subhanahu wa taala ima stopalo Allah subhanahu wa taala ima nogu tako je došlo u tekstovima a sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. I neprestano je kada će se početi džennem da skuplja, da skuplja, da skuplja, sve dok ne bude reklo, ha, dost, dost. I više niko neće moći ući u džennem, gotovo. Ostaće za uvijek stanovnici džennema u džennemu. Kako, na koji način? Ne pitam, ali vjerujemo u to da će Allah subhanu wa ta'ala, kad svi stanovnici džennema, uđu u džehennem i kad svako onaj ko bude trebao izaći iz džehennema, izađe iz džehennema, da će Allah subhanu wa ta'ala na takav način, gotovo, učiniti, stavit će svoju, svoje uzvišeno stopalo, došla je predaja također, da će staviti nogu, došla je izraz riđu. U hadithima Allahog poslanika su sve nogu, a Allah najbolje zna, Allah najbolje zna kakvoću svojih svojstava, noga koja nije ničemu slična, braćo moja draga, nakon toga, džahnem više neće moći nikoga primiti, gotovo, gotovo. Takođe kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, mada ima barbahari preneo u značenju hadis, a, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, da uzviš Allah subhanahu wa ta'ala rekao, men eta ilaje, mešjen, etejtuhu hrvaleten. Ko mi bude došao hodajući? A, ko mi bude došao hodajući, ja ću njemu doći, šta? Žurno, trčeći. Hrvale. Ova osobina Allah subhanu wa ta'ala, braćo moja draga, priznajmo je, prihvatamo je. Kako, na koji način, mi to ne znamo. Ali, je li trčanje Allah subhanu wa ta'ala, koje je spomenuto u hadisu kao trčanje čovjeka, uzvišen je Allah da liči o svojim stvorenjima. A? Tako da, braću moja draga, kažu učenjaci, da je značenje ovog hadisa, neprestano će čovjek, neprestano će čovjek raditi dobra djela i neprestano će nalaziti nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala za svoja djela. Više nego što čovjek može šta? Uraditi. I ome je osobina, osobina Allaha subhanahu wa ta'ala kako je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također da Allah subhanahu wa taala stvorio Adema alejhi salam, Adem alejhi salam na osnovu svog pazite šta lika izgleda hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovo je jedan od hadisa koji inače Ešarije, Maturidije, a stavljaju pedehu sunna wal jamaa da im odgovore Šta znači ovaj hadith Allahov poslanika svoj sallam? Braćo moja draga, u ovome, u ovome je potvrda da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ima šta? Izgled, ali koji nije ničim usličan. Jel razumijete? Bilo je učenja kod Ehlu Sunnata wal Jama'a koji su bili dugo godina učenjaci, savremeni učenjaka koji su pokušavali bili zaustavili se po pitanju ovog hadisa, pokušali alegorično da prenesenom značenju, da tumače jedno od tumačenja koje je bilo, također koji su učenjaci spominjali, da znači da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama, šta? Na osnovu svoga izgleda, to jest šta? Njegovog izgleda, Ademog alaih islam izgleda. Što, što nije to značenje vanština, ne može nikako biti vanština, značenje šta? Ovaj, ovog hadisa. Kažemo, braću moja draga, ovaj hadis je vjerodostojan i priznajemo ga, prihvatamo ga, prihvatamo ga kakvoću toga, a mi ne znamo, prepuštamo to Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Allahu poslanik sa također, isti, isto značenje, Rajtu rabbi fi ahsini sura. Vidio sam svoga gospodara u najljepšem izgledu. U najljepšem liku. U najljepšem liku. Braću, brate, pažnju. Filozofi, apologetičari, oni ne smiju uopće da raspravljaju oko ovih stvari. Ne smiju uopće u tom smislu da, da pričaju na ovakav način. Nego sve u prenesenom značenju govore. Oni na kraju krajeva nisu, svje, nisu sigurni. I ne smiju da potvrde da Allah subhanu wa ta'ala ima svoje biće. Razumite li? Jednom od njih, sjećam se, sušeni fakultete islamske nauke ovdje, i mi nešto smo pričali, ja spomenem reku biće Allah subhanu wa ta'ala. Kaže, auzbil, auzbil. Reku, što? Šta je problem? Kaže, znaš ti da upitu da li Allah subhanu wa ta'ala ima biće svoje. La ilaha illallah. Kaže me njemu, šta će Isa alaihi sallam reći? na sunnjem danu. Šta kaže Allah šanu u Kur'anu? Ta'alamu ma fi nefsi, wa la alamu ma fi nefsi. Kvante Allah, inne kente alamu gujub. Ti znaš šta je u meni, a ja ne znam šta je u tebi. Nefs, Allah šanu spominje za sebe, nefs da ima. Razumijete, biće. I spominje u odnosu na Isa, a.s. da je nefs, biće. I spominje sebe, Allah subhanu wa ta'ala, šta da je biće. Pa ka, ali ja njemu kažem, kako može biti biće? Iz toga ne proizilazi da je biće Allaha kao biće Isa alaih Svetate li? Pa Allah je to potvrđuje u Kur'anu. Kaže, ne, ne. Ne. Kaže, to može biti kufra Allahu, to može ovo. U, uopće, da li Allah šalno ima svoje biće? Pa, ako nema biće, on št, nešto, to ne postoji. Šta ti obožavaš? Koga ti obožavaš? Kakav je tvoj Bog? Kako je to božanstvo kojim ti padaš na seždu? Jel, razumijete o čem se radi? Kako je to biće koji nema osobine? Koji ne čuje? Koji ne vidi? Koji ne smiješ da vidi? koji ne smiješ reći da, da, da se čuje. Koji ne smiješ, koji ne smiješ potvrditi. Pa iz toga proizilazi, braćo moja draga, da je vanština Kur'ana kufra Allahu Azze wa Iz toga proizilazi da su hadisi Allahu poslanika Azze wa Jalla. Kufr Allahu. Kad bude upitao Allah subhanu wa ta'ala što si rekao da imam biće. Već gospodar, ti si rekao za sebe u Kur'anu. Ti si rekao, ja ti potvrđujem ono što ti rekao. Isa alaih sallam ti potvrdio. I to da budem bolji, pametniji, a? od Isa alaih Audhu billah. Obratite pažnju. Tako da ćete naći pogrumetane, naći te kontradiktorne, razbacane, ne razumiju u šta vjeruju na kraju krajeva. Jel, satate? Zato je po pitanju Tevhidu Lesma o Sifat najveće razilaženje i najveće rasprave i najveće nedoumice za razliku od Ehli Sunnu Tevhidu koji su postavili pravila prihvatamo sve ono što je došlo od Allaha subhanu wa ta'ala od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem idemo za Kur'anom i za Sunnetom, a nemoguće je, a? Nemoguće je da vanština Kur'ana, da vanština Sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude šta? Zabluda, da bude kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Idemo za Kur'anom sa onome što Allah hoće. I kako Allah subhanahu wa ta'ala želi. Idemo za sunnetom Allahu poslanika sa sve, shodno onome što poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi. Jer on najbolje zna Allahu poslanik najbolje zna šta želi Allah subhanahu wa ta'ala da kaže. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna o sebi i obavijestio nas je o sebi u Kur'anu i opisao se sa osobinama i mi potređujemo te osobine. Ne upoređujemo ga sa njegovim stvorenjima. Ne tumačimo drugačije. Ne mogu ja doći sada a, i reći značenje toga je to i to. Na osnovu čega? Da bilo to značenje. A? Pa valjda bi Allah subhanahu wa ta'ala onda objasnio. I naćete onda kontradiktorno drugim onda stvarima. Naćete i kontradiktorne. Kažu nema arš, arš, prijestol. Oni negiraju da postoji arš. Kao arš, kao prijestolje Allah. Svatate li? Kao stvorenje Allah. Ha? Oni tumači kao da je to snaga ili moć ili tome slično. Pa dobro, kako ćeš onda protumačiti hadis Allahu poslanika sa selam na sudnjem danu kad se Musa alejhi selam kad Allah kad Allah subhanahu bude proživio Muhameda sallallahu alejhi selam. Jer prvi nas kim će se rasijepiti kabur i ko će biti proživljen ko? Muhammed sallallahu alejhi selam su hadis Allahu poslanika sallallahu Kaže kad budem šta progledao u veću ugledati iz uh, Musa alejhi selam zašto? Da se drži zašto? Drži se za Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu. Pa šta ćete ovdje? Hoćeš reći drži se za moć Allaha, da se drži za snagu. Pa razumijete li? Jel sve o čemu se radi? Šta ćemo sa mnogim drugim a? hadisima, sa mnogim drugim ajetima, gdje ne podnosi i ne prihvata alegorično tumačenje? Nikako ne možeš ga protumačiti, prokomentarisati onako kako si htio izbjeći da ne uporediš Allaha sa njegovim stvorenjima. Oni mnoge stvari na osnovu razuma, ne slažem se sa razumom, kaže, ne može tu biti razumom. Ko kaže da ne može biti razumom? Zašto? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala potvrdiš da ima ruku? Zašto? Šta je razlog? Kaže, uporećemo ga sa njegovim stvorenjima. Ko kaže da ćeš uporediti Allah sa njegovim stvorenjima? Ko kaže to? Ko kaže? Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku pokazao razliku a, između ruke i ruku njegovih stvorenja, I sve se zove ruka. I noge slona, i noge mrava, i noge čovjeka. I znanja, a? Čovjeka. I znanja drugih bića. Gdje postoji razlika. Pa još je preći onda da bude razlika po pitanju tih osobina između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovi, njegovi stvorenja. Zato, braćo moja draga, te šubhe, takve, kažemo, odbacujemo na ovakav način, prihvatajući sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika, sallallahu i sallam, čurosto vjerujemo u to, prepuštamo kakvo će Allahu i šta? Zadovoljni smo sa tim. Ako bude potvrdio ili bude tvrdio da vidi Allaha ili da je vidio Allaha na dunjaluku svojim očima, šta? Učinio je kufr Allahu subhanu wa ta'ala. Znači da dođe čovjek i kaže ja sam vidio Allaha, A? Šta je to? Kufr Allahu azza wa jal. 34. tačka. والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكر تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب Razmišljati o Allahu je novotarija. Shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, razmišljajte o stvorenjima, a nemojte razmišljati o Allahu. jer je razmišljanje o, jer razmišljanje o Allahu subhanu wa ta'ala ubacuje sumnje u srcu. Braćo moja draga, razum ima svoje ograničenja. Nije dovoljno čovjeku samo razum. Jer da je bilo dovoljno čovjeku razum, ne bi Allah subhanu ta'ala slao poslanike, ne bi slao Allah subhanu ta'ala objavu. Ne može čovjek spoznati Allah subhanu wa ta'ala svojim razumom. Bilo je potrebno da Allah subhanahu wa ta'ala pošalje poslanike gdje nema između onoga šime su došli poslanici, između objave kontradiktornosti sa tvojim zdravim razumom. Ako ti dođe nešto kontradiktorno između Kur'ana ili vjerodostojnog sunneta sa tvojim razumom, napadna, napadni i optuži svoj razum, nemoj napadati Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu Kod njih je suprotno, kod filozofa je suprotno. On napada i objavu. On napada i objavu, a kažu naš razum je u redu. <laughs> Subhanallah. Možeš ali tvoj pamet, tvoja pamet, toliko siguran si u nju da je dobra, a napadaš Kur'an i sunnet Allaho poslanih sunnet. Imam dari mi kaže, dajte mi dva vredostojna haditha, a, koja vama izgledaju kontradiktorna da vam ja neću spojiti. Dajte dva kontradiktorna haditha. Zato kaže Allah šanuk, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Da je Kur'an od nekoga drugoga mimo Allaha, našli bi mnogi kontradiktornosti. Nema kontradiktornosti između dva ajeta. Nema kontradiktornosti između dva ajeta. Nema kontradiktornosti između dva vjerodostojna hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Eh, njemu dođe, a, crijevo nalijevo, skonta sebi, nije humano da ti potopiš, da ti potopiš mušicu. Kad padne, a jednim krilom nam potopiš i druga ti kaže to je onaj nije to blago prema životinjama, nije humano prema životinjama. Šta je rješenje, šta ćemo onda vratiti, kaže nije vjerodostan hadis. Hadis u muslimu. Kako će biti hadis u muslimu? Kaže, ne možete u moj razum prihvatiti da je to mogao Allah poslanih sa mnom, šta? Da je to mogao Allah poslanih sa mnom red. Vraćamo, draga. Koja je to vjera? koje je to prihvatanje vjeri na takav način što se ne slaže s mojim razumom a što se ne slaže sa mojom strašću ne prihvatamo ono što je srodno što može privat moj razum a ja to privatam pogrešno Šehu Sanim te mi je zato napisao knjigu imam knjigu od pet tomova ali štampa na je koliko sećam u 11 i 12 tomova odbijanje e, kontradiktorni stvari odbijanje kontradiktorni stvari između razuma i objave znači gdje je želio da pokaže da dokaže stvar da nema kontradiktorni stvari nema kontradiktornosti između zdravog razuma i šta objave između objave kod kršćana ćete naći kod god kod diktorne stvari od samog vjerovanja, od suštinskih stvari, ako ide gdje ne mogu da svate. Jer treba ubijeti ljude da je tri jednako jedan. Jedan, šta je jednako tri. To treba ljude ubijediti. Treba biti budala, pa to shvatiti. I, odnosno prihvatiti. Prihvatiti, halalde. Znači, to je silovanje, to je zulum, nepravda. Zašto Allah što naziva širk? Zulumom. Zato što je nepravda, to je silovanje zdravog razuma. Znači, neko te siluje ubacujete stvari koje nisu prirodne za shvatiti, za razumjeti. Ne možeš shvatiti ti a, da je Bog općio sa Merijemom. To ne možeš shvatiti kako će Bog općiti sa ženom. Kakva je to vjera? Razumijete? Tu treba ljude ubijediti. I tako dalje. S te strane u islamu toga nema. Ali, što ti nije jasno, što ne razumiješ, pitaj. Ima neko ko zna, tebi je nejasno, ali ima neko ko me nije, nejasno. Ima neko ko zna, ko je shvatio, ko je razumio, kom Allah subhanahu wa ta'ala nije srce zaprljao grijesima kao meni i tebi. Zato su ashabi čistog srca bili. Daleko više se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, nema poređenja u odnosu njih i nas, a? Klonili se grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala im otvorio, razumijeli, shvatili i pojasnili. Zato nemoj se puno truditi. Braćo što se tiče vjere, sve je rečeno. Sve je rečeno. Tvoje je samo da, šta? pitaš i da slijediš. Sve je rečeno. Sve je rečeno. 35. tačka. واعلم أن الهوام والسباع والسباع والدواب نحو الذر ذرو والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى Znaj da insekti Zatim, divlje zviri, druge životinje, poput recimo mrava, poput mušica, komaraca i tako dalje, a? Sve te životinje su podčinjene, podčinjene. Bivaju vođene, usmjeravane od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne rade ništa osim sa dozvolom uzvišnog Allaha. Braćo, ko je nadahnuo pčelu? Ko je nadahnuo da na takav način proizvodi tvar, med, u kojoj se nalazi lijek za čovjeka. Ko je nadahnuo da pravi na takav način kuće a, i da proizvodi u njima med? Ko je nadahnuo sve te životinje? Ko je nadahnuo mrave da organizuju takav život? Ko je nadahnuo sve životinje općenito? I sve to je Allah subhanahu wa ta'ala počinio čovjeku. Vesehvara lakum ma fil ardu džemnja. Sve je Allah subhanahu wa ta'ala radi čovjeka stvorio, tu mu počinio. Pripremio zemlju za život. A? Pripremio zemlju za život. Zemlju ste braćo, to je zemlja, a? Da je zemlja sva brdovita. Da nema nigde ravnice. Zamislite da je a, sve kamen. Zamislite i zamislite i zamislite. Ako znaš ovu stvar, da svaka životinja, sve što god postoji, sve je pod voljom Allaha subhanu wa ta'ala, onda nemojte se čudiš. Kad kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko dođe, men ne zale menzilen. Fa kal, a? Evo bi kelimat laj tam mat min šarni ma khalaq. Kad dođeš na neko mjesto, dođeš u kuću da stanuješ, ili dođeš da kampuješ eško, A, nemojte zaboraviti proučiti dovu. Da kaš, a, utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala sa njegovim riječima potpunim od sve od svakog zla koje je stvorio. Ne misli može naškoditi ništa. Nemoj se brinuti za zmiju, nemoj se brinuti a, za divlje zvijeri, za ovo ovaj ono. Braćo, sve počinjeno. Vjerodostojna predaja od sluge Allahog poslanika, sallallahu sada sam našao u jednoj knjizi, neki da nasmijao sam se, koja je prevedena, prevedena na bosanski jezik. I spominje se, kaže Sefina. Sefina u arapskom znači onaj brod. Sada to, brod. Ali nije Sefina tu, u ovoj predaji došlo kao Sefina brod, nego to je ime čovjeka, sluge Allahu poslanika sa sebe, koji se izgubio od vojske. A, a? Allahu poslanika sa sebe. Pa je naišao pokraj lava i rekao, o lava, kaže, ja sam sluga Allahu poslanika, odvedi me do vojske Allahu poslanika gdje pogled Allah počini u naredi, vraća. A? I odveo ga je, odnio ga je na sebi do, do vojske Allahog poslanika, zove da Nažal, čovjek je preveo, a? preveo je brod Allahog poslanika. Nema nigdje uvezi na logike. Kako da, kako je? Jeste, I čudni ima stvari, zaista smiješni stvari u prevodima. Onaj, isto, još sam prije na par dana to slučaj našo isto ona je veoma smiješna stvar gdje zaista ljudi koji prevode moraju malo dobrati pažnju, mora obratiti se malo na tefsir, na značenje, naći šerh haditha ako hoćete, ako ti nije nešto jasno, a ovaj, pogledaj, otvori knjigu, zaista da, da ne bude tako smiješno, odnosno nakaradno, nakaradan prevod, jer ta knjiga može ostati 20, 30, 50 godina, 100 godina, Doće neko pa će sutra gledat, a? pa će vidjeti koliko je sati. Treba čovjek ipak koliko toliko da povede računa emanetu. emanetu. Tako da kažemo, braćo, sve je počinjeno Allahu subhanu ta'ala i sve biva šta? Vođeno, sve biva vođeno, biva usmjeravano. Sve biva usmjeravano, nemoj misliti da se išta, da išta urade bez dozvoli Allah subhanu ta'ala i bez njegove naredbe. Sve, sve, To je Allah subhanu wa ta'ala, braćo moja draga. To je veličina Allaha, to je moć Allaha subhanu wa ta'ala. Sve počinjeno, predano pod naredbom a, Allaha azze wa jal. 36. tačka. Wal bi والإيمان بأن الله قد علم ما كان من wa ma وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم I obaveza je, braćo moja draga, vjerovati da Allah subhanu wa ta'ala zna sve ono što je bilo od početka vremena. I ono što nije bilo. I ono što biva. Allah je sve to obuhvatio. I sve zna. Ko bude rekao da Allah ne zna, osim ono što je bilo i ono što je sada, da ne zna znači šta će biti dalje, učinio je kufr Allahu subhanu wa ta'ala. Braćo, Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što je bilo. Zna ono što je sada, sadašnjost. Zna budućnost, što će biti. Zna Allah subhanahu wa ta'ala ono što nije bilo. Što nije bilo, ali kad bi bilo, kako bi bilo? Obratite pažnju, jer Allah subhanahu wa ta'ala znanja je potpuno savršeno, nema nikakve krnjavosti niti manjkavosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za nevjernike na sudnjem danu kad budu ugledali džahannam i kad budu vidjeli sve šta je istina, a, zatražit će od Allah subhanahu wa ta'ala da budu vraćeni na dunjalu pa da ponovo žive. A da Allah će kaže, šta? وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَانُهُ عَنُ I kad bi ih vratili na dunjaluk, on bi opet radili isto ono što su radili, radili bi ono što im je bilo zabranjeno. Opet, nepopravljiva priroda, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna njihovo stanje. Znači, Se razumijeli? U ovom ajetu je šta dokaz? Ono što nije bilo, Allah zna. Kad bi bilo, kako bi bilo? Kad bi bilo vraćeno na dunjalu, Allah neće vratiti na dunjalu, gotovo. Ali kad bi ih vratio, Allah zna šta bi bilo. Jeste razumijeli? Imate više dokaza u Kur'anu za ovu stvar što je Ahlu Sunna Valđama kaže ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo, to Allah subhanu ta'ala zna. I pojavili se ljudi, maša Allah, još u vremenu Abdullaha ibn Mesuda, od Abdullah ibn Omer radi Allahu ta'ala prvi hadis odma u muslimom sahihu pojavili se ljudi u Iraku koji kažu nema kadera, nema sudbine, nema odredbe Allah ne zna šta će biti stvar je unf, onako, spontana, dešava se Allah zna šta je bilo kažu Allah zna šta je sada do ovog trenutka a, šta će biti, ne zna Allah kaže Abdullah ibn Omer radi Allahu poručite im Ja sam čisto, ne odričim se. Pogledajte, kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja se odričem a, od njih, poručite im kad bi ne znam koliko udjelili, neće Allah od njih to primiti. Allah ne prima djelo od nevjernika. To su, braćo moja draga, to su, braćo moja draga, ko? Ko tako kaže? Koja sekta? A? Kaderije. Jest. Kaderije. Oni kažu, a? Allah zna šta je bilo, Allah zna šta je sada, ali Allah ne zna budućnost. To su kaderije, kaderije koji negiraju na takav način, kader negiraju znanje Allaha subhanu wa ta'ala, kako se zovu još? I su nazvani međusijama ovog ummeta. Ha? Šta? Jesu nazvani? Ha? Jesu, nazvani su međusijama ovog ummeta. Zašto su nazvani međusijama ovog ummeta? Kao da su braćima draga učinili dva boga, učinili su čovjeka jer oni kažu da čovjek da čovjek kreira svatate kao da je čovjek stvoritelj svojih djela razumijete učinili su čovjeka Bogom kao Allah subhanahu wa ta'ala na takav način jer ako Allah subhanu ta'ala nije odredio ako ne upravlja Allah subhanahu wa ta'ala čovjekom ako Allah subhanu ta'ala ne upravlja šta? ljudskim djelima ako Allah subhanu ta'ala nije stvoritelj ljudskih djela kako oni govore šta je to? onda čovjek, onda čovjek, stvoritelj svojih dijela i na takav način, na takav način izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zato je Allah poslanik sallallahu alaihi nam opisao da su međusije ovoga ummeta. Došli su drugi, druga krajnost, a koji se zovu, kako? da To. Ne, džebrije. Džebrije. Od džebr. Koji prisiljavaju čovjeka, kažu, Čovjek ništa ne stvara, čovjek nema nikakvog uticaja na svoja djela. Sve ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Sve. Prisiljen si da radiš. Nema slobodne volje. Isto kao propeler. A, ona na vetrenci. Okreće se kako vjetar puše. Tako i čovjek radi što mu Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Svatate li? To je druga krajnost. Uvijek je sunnet, braćo moja draga, u svime selama gdje? Sredina. Sredina u meseli imana, u meseli Allahovi svojstava, u meseli pitanju kadera, u mnogim meselama, uvijek je sun nečta između dvije novotarije, između dvije krajnosti. Uvijek je sun nečta između dvije krajnosti. U oke velike džalnaku umetem vasatla. Tako smo vas i šta učinili? Sjedišnjim ummetom. I došao je sunna vađama, ali to je pitanje kadera koji će kasnije doći, došao je sunna vađama i spojio tekstove. I to da je Allah subhanu ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amelun. Allah je stvorio i vas i vaša djela. Jeste razumijeli? Ali je spojio i tekstove koji govore to da čovjek isto tako radi. I da snosi odgovornost za svoje djela. Jel, razumijete? Tako da Allah subhanu ta'ala sve zna u tome i ono što je bilo, kada je bilo, kako je bilo, odgovor kome? Kome? Kaderijama, odgovor kaderijama. Kaderijama. Ako bude rekao da Allah subhanahu ta'ala znači ne zna šta će biti dalje dok se ta stvar ne desi, a učinio je kufr Allahu azze wa jel. 37. tačka. Wala nikaha illa bi valiji. Wa šahidej adlin wa sadak qalla u kathur. Wa men lam yakun laha valijun fa sultanu valijun men la valijela. I nema braka osim sa dozvolom staratelja i dva svjedoka koja su pravedna i bez mehra, jedno malo ili mnogo, ako nema staratelja, onda je sultan staratelj onom ko nema staratelja. Ovo je odgovor, braću moja draga, šijama, koji vide brak muto, koji vide brak bez staratelja, bez svjedoka, uz dogovor, a na određeno vrijeme, odgovor rafidijama, jer ehlu sunna vol džema uslovljava braku, stavlja od šartova braka, staratelja, zatim dva svjedoka, pravedna, a kada nema žena staratelja, svejedno zbog toga što staratelj ne može da bude zbog kufra Allahu subhanahu wa ta'ala na primjer, a, gdje Allah šanu kaže وَلَنْ يَجَعَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا Allah neće dati nevjernicima da budu iznad vjernika, sve kad bi htio staratelj ne može da bude ili tome slično, onda je staratelj sultan. Kad je onda biva a, u islamskoj državi, u islamskoj državi biva vladar ili njegov zamjenik, kad je sudija, biva taj koji će sklopiti brak, a što se tiče naših prostora, fetva islamskih učenjaka, da to uradi neko od islam, iz islamskog centra, ili da uradi neko ko ima nekog udjela u davi oko koga se ljudi ukupljaju ili s druge strane ovaj imam džamije i tome slično. Ste razumijeli? Tako da je ovome odgovor, odgovor Rafidijama وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ako bude čovjek razveo ženu tri puta ona mu postaje haram. Sve dok ne bude, sve dok ne bude, se udala za drugoga čovjeka, pa on bude razvio i tek onda da je ovaj prvi ponovo oženi. Jer znate da je razvod braka dva puta, talakom erlatan, eh, talak razvodi dva puta, pa im sakun bi ma'rufin, evo te slihun, bi ihsan, pa onda nek čovjek nakon toga ili neka zadrži još, ili neka pusti, a ako je nakon toga razvede fela tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra nije mu više dozvoljena nakon trećeg razvoda braka dok ne bude šta udala se za nekoga drugoga ko bude uz dogovor samo onako a uz dogovor da je oženi ženu koja je razvedena tri puta talak bain to se zove posuđeni jarac kao što znate posuđeni jarac da čovjek, u fiku se tako zove, da čovjek se dogovori, a, muž, taj, koji je razvio ženu tri puta sa nekim da je oženi i da spava sa njom, a, i nakon toga da je razvede, zove se u fiku tako, te su mu ste, a, posuđeni jarac. Allah poslanik je to prokleo. Tog čovjeka i ono ko radi, i kome se radi, koga u najmi, koga je dogovorio sa njim, i njega Allah s.a. prokleo. Razumite, to je zabrano od velikih grijeha, Lan Allahu muhalla wal lah. A Allah je prokleo jednoga i drugoga čovjeka. Svatate li? Tako da je i ovo spada, kažemo, u akajsku, šta? U akajsku meselu, jer postoje sekte koje ne vide to. Koje ne vide to. Ehlu sunnu vođema jasno vjeruje na osnovu kuranskog ajeta da je to tako da sala Allah nagradi.